Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Շուշիի համար երկու մանկապարտեզից։ Բերթակղակի գեղատեսիլ բնության մեջ տեղակայված համար երկու մանկապարտեզն ամիջապես աչք է շոյում։ Երեխաների համար կան բոլոր հարմարավետ պայմանները՝ խաղասենյակները, ննջասենյակները, հետաքրքիր խաղալիքները, խաղահարապարակը անշուշտ օգնում են, որպեսզի հագեցած ու հետաքրքիր անցնի երեխաների առօրյան։ Մանկապարտեզի վարիչ Դիանա Դանիելյանն ունի աշխատանքային փորձ։ Սիրում է երեխաների աշխարհը եւ օգտվելով առիթից իր շնորհակալությունը հայտնեց հայ ավետարանչական ընկերակցությանը Շուշիում նման մանկապարտեզ կառուցելու համար։ Մանկապարտեզն ունի երկու խումբ, յուրաքանչյուր խումբում 30-ից 32 երեխա։ Ըստ Տիկին Դանիելյանի, երեխաների քանակը թեև խմբերում շատ է, սակայն փորձառու դասերակցուհիները կարողանում են ճիշտ հասկանալ երեխաների հոգեբանությունը եւ աշխատել աշխատել նրանց հետ։ Մանկապարտեզն առաջին դասարան կուղարկի 32 երեխա։ Մեր մանկապարտեզը ունի 70 տեղ, բոլորն է զբաղված են եւ դիմորդներ էլ կան, բայց ցավոք սրտի չեք կարողանում տեղավորել։ Այս տարի 32 հոգի ավարտելու են մանկապարտեզը, գնալու են դպրոց եւ նոր տեղեր կբացվեն եւ մենք կարողանանք մոտ 30 երեխա տեղավորել մանկապարտեզում։ 3 տարեկանից սկսած մինչև 5 տարեկան։ Արդեն 5 տարեկանից սկսում են հաճախել նախադպրոցական։ Անում ենք այդպիսի բացառություններ, եթե տեղ ունենք։ Նախ պետք է տեղավորենք 3 տարեկանները լրացած երեխաներին, օրինակ հոկտեմբերին եղել են տեղեր։ Մենք վերցրել ենք արդեն 2-ը, 9, 2-ը, 10-ը։ Ունենք 4 դաստիրակ, յուրաքանչյուր խմբում 2 դաստիրակ, որոնք երկու հերթով են աշխատում։ Մեկը 8-ից կեսից միջև ժամը 1-ը, մյուսն է 1-ից միջև 苹果。 Իմ այն հարցին, թե ինչպես է կազմակերպում երեխաների առօրյան, Դիանա Դանիելյանը պատասխանեց, որ փոքրիկները օրը սկսում են մարզանքներով, քանի որ ֆիզիկական վարժություններն անչափ կարևոր են նրանց համար։ Իմ կարծիքով շարունակում է զրուցակցուհիս, անցյալում մարդիկ ավելի շատ են զբաղվել ֆիզիկական աշխատանքով։ Նրանք փայտ են կոտրել, կատարել զանազան ծանր գործեր, քայլել երկար տարածություններ։ Այսօր մարդիկ սովորաբար իրենց ժամանակն անց են կացնում մեքենա վարելով, հեռուստացույց դիտելով կամ էլ համակ համակարգչի արժեվ։ Անցյալում նրանք ավելի ուժեղ եւ առողջ մարմին ունեին, քանի որ գիտական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ֆիզիկական ոչ ակտիվ վիճակը սրտանոթային համակարգի համար վտանգավոր գործոն է։ Այդ իսկ պատճառով մեր փոքրիկները ավելի շատ են զբաղվում ֆիզկուլտուրայով։ Դիանա Դանիելյանը կարևորում է նաեւ այն, որ փոքրիկները պիտի ճանաչեն եւ սիրեն արվեստի աշխարհը։ Այդ իսկ պատճառով նրանք կատարում են տարբեր էքսկուրսիաներ, հաճախում են Շուշիի տեխնիկային թատրոն։ on them. նախ հրավոտը ռիթմիկայինք մտցրել, որ เป զի վարժություններով երաժշտության տակ անցկացնեն իրենց հրավոտ վամարձանքը, հետո խմբերում ունենք լավ ծրագրեր պետության կողմից մեզ դրամադրած, որով մենք եւ առաջնորդվում ենք։ Հետաքրքիր, այո, եւ դաստիարակ իր հերթին ավելի է հարստացնում դիտազնական բարագաներով, իրենց տարիքին համապատասխան։ Գնում ենք Շուշիում կա շատ լավ տեխնիկային թատրոն, մենք հաջախում ենք արդեն երկու անգամ հաջախել ենք, ունենք երրորդ երկրորդ այցնել, պլանավորում ենք հունիսի 1-ից հետո։ Իրենց կարիքին համապատասխան արձագանքում են եւ հումորային մասերում են եւ ծափահարում են։ Մենք սովորեցնում ենք նեղ նախ եւ առաջ էտիկետի կանոններ, ինչպես պետք է իրենց պահեն թատրոնում, տեխնիկային թատրոնում եւ քանի անգամ գնացել ենք շատ գոհ եմ երեխաներից, Ինչպես են սնվում փոքրիկները իմ այս հարցին տնորենը պատասխանեց, որ սնդամթերքը ձերք են բերում ԼՂՀ շուկաններից, փոքրիկների սնդակարգում կարևոր տեղ են գրավում մրգերն ու բանջարեղենը, քանի որ սննդի մեջ կան երկու գլխավոր ազդակներ, որոնք կարող են վնասել առողջությանը։ Մեկը խոլեստերոլն է, մյուսը հագեցած ճարպերը, որոնք լինում են կարմիր մսի, հավի մաշկի եւ կարակի մեջ։ Փոքրիկների համար մսամթեր գնելիս հաշվի են առնվում այս պայմանները։ Տեղական արտադրանքը երևի կամ Արցախյան կամ Հայաստանի արտադրանքն է։ Չեն կարող հպարտանալ շատ ճոխ մենյուով, բայց պետական նորմերին համապատասխան եւ ասեմ, որ հարստացնում ենք մրգերով, հյութերով, միջին կան շուշիում ընտանիքներ, որ դրան հնարավորություն էլ չունեն։ Ես չեմ ասում էլի, որ մենք շատ լավ ենք, բայց վատ էլ չենք։ Միջինը պահում ենք։ Ձավարեղեն, մրգեղեն, մսեղեն, ամեն ինչ ունենք ստանդարտներ, որով եւ առաջնորդվում ենք։ Նկարչության դասեր ունենք, ապլիկացիա են անում, զբոսանքի ենք դուրս գալիս, բոլոր տարվա եղանակները եւ որանցնում ենք, ցույց են տալիս նաեւ բնական էքսկուրսիաների միջոցով։ Մորցույթ է կազմակերպում մշակույթի տունը, հանրարարություն ունենք նկարներ, երեխաները պետք է նկարեն ազատ թեմայով եւ ներկայացնելու ենք հունիսի 1-ին ցուցահանդեսը լինելու 21-րդ դարի երեխաներ իրոք զարգացած են, պահանջները իրենց ավելի շատ են, ավելի մեծ են, քան մեր հասակակիցների։ Եվ մեզ համար դա ավելի մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև պետք է ավելի որակյալ պատրաստվածություն դասերին, որովհետև չնայած որ փոքր են, բայց ավելի մեծ պահանջներ ունեն, շրջապատը ավելի վառ է, հերոստատեսությունը, գովազները եւ իհարկե եթե մենք ձանձրալի միապաղաղ դասեր, պարապմունքներ անցկացնենք, մենք չենք կարող նրանց հետաքրքրել։ Աշխատանքներ տարվում մտնում են, որովհետեւ ուսումնական այդ գործընթացը ավելի ինտերակտիվ լինի, մի քիչ պահպանողական է սովետականից եկած այդ մոտեցումը, ուզում ենք դա մի քիչ վերացնել ավելի ազատ մտնոլորտում, բայց թերությունը այն է, որ խմբերը մեծ են եւ մենք չենք կարող թույլ տալ, եթե 10 հոգանոց խումբ լինի, ավելի ազատ կարող ենք, բայց կարգապահությունը պահպանելու համար մի քիչ կարճած են իրենց նստարաններից, սեղաններից, որին ես ճիշտ ասած դեմ եմ։ Խումբը 30 32 տեղ ունի 31-ը 32 Շատ կարևոր հարց է, որովհետև շատ դժվար են հարմարվում երեխաները, առաջօրերը լաց են լինում, բայց մենք շատ ազատ ենք թողում իրենց, որպեսզի սկզբից այդ կանոններին իրենք չեն ենթարկվում, ավելի ազատ են լինում, ավելի մեծ ուշադրությամբ եք իրենց շրջապատում։ Անկամ եղել են երեխաներ, որ կաբինետումս են պահել, որովհետև ուրիշ տեղ չէր ուզում մնալ, բայց այդ երեխաները արդեն ինտեգրվել են այդ խմբերի մեջ, արդեն հարմարված են։ Ամեն կերպ մենք այնպես եք ուզում, որ այդ առաջի տպավորությունը երեխային լինի այդ ջեր մտնոլորտում, որ เป զի նրանք հաջորդ անգամ ցանկանան գալ մանկապարտեզ։ Միջև այսօր ստացվում է, անգամ շատ դժվար երեխաներ են եղել, որ դժվար են հարմարվում։ Այդպիսի դեպք չի ֆիքսվել, որ երեխան չկարողանա հարմարվել։ Ամենաշատը 1 ամիս էր մի երեխա, որ չէր հարմարվում, հիմա որ մտնեք, սկիչեք էլ տարբերի մնացածներից։ Տնորենին լրացնում է դասիրակչուհի Արմինե Խաչատրյանը։ Եթե երեխային հոտիկ ես ընդունում, այսինքն սրտաբաց երեխա ընդունում ես, նա ինքը քեզ հետ արդեն սկսում է ինքնստինքյա մտերմանալ։ Կարողանում ես հասկանալ երեխան ինչ է ուզում, ինչպես մոտիկացում է ցույց տալ երեխային։ Ընդհանրապես մանուկների հետ շատ հաճելի է աշխատել, ճիշտ ասած, բայց դժվար է, միջև նրանց հետ համակերպել, նստեցնել, ասենք սորեցնել ճիշտը, սխալը, ինչպես խոսել։ Այդ կարգ կանոնները ճաշուտելուց առաջ ձերքերը լվանալ, նստելուց միշտ ուղիղ նստել, մեջքը ուղիղ ձերքերը ծգներին, ամեն թեմայի շուրջ։ Դասերի ընթացքում հենց մաթեմատիկայից, ասենք, երկրաչափական պատկերներն ենք ծանոթացում երեխաներին թվերը, շատը, քիչը, մեծը, փոքրը, իսկ մայրենին էլ անցեկացնում, ասենք, երեխաների ընդհանուր առօրյան, երեխան կարողանա ինքնիստիկյան բառապաշար օգտագործել, արտահայտվել իր գիտելիքները, հեքիաթները իրենք իրենց հասկացողությամբ պատմել, ոչ թե ասենք զուտ մեր բառերով, այլ իրենք իրաց բառերով օգտագործել։ Թեկուզ ասենք ասում ենք տան ինչ խաղալիք ունենք տիկնիկի օրինակ, իրենք պատմում են տիկնիկի անունը, շորերը, օրվա ընթացքում ինչպես են զբաղեցնում, ինչպես ծնողը երեխայի նկատմամբ։ Երեխաները այդ անցկացնում դասընթացներ, դրան հետ միացված խաղերը, հետո ազատ ժամերին երեխաները ըստ ցանկության, թեկուզ մենք լսում ենք իրենց առաջարկությունը, իրենց հետ էլ շփվում ենք։ Զդասիրակչուհու երեխայի համար առաջին դասիրակը նրա ծնողներն են եւ ընտանիքից փոքրիկը չպիտի վատ օրինակ բերի մանկապարտեզ։ Երեխաների հետ աշխատելը շատ մեծ հմտություն է պահանջում։ Քանի տարի է որ դուք աշխատում եք։ Մոտավորապես 9 տարի։ Ահա, 9 տարիների ընթացքում ինչ են սովորեցրել ձեզ երեխաները, իսկ դուք երեխաներին սիրել եւ սիրվել առաջի հերթին, հետո տալ այն դասյակցությունը թե ընտանիքում, թե մանկապարտեզում միշտ ծնողների հետ կապը ունենք։ Ուզում ենք որ միախմբված դասյակ, մի տեսակի դասյակ, ոչ թե ընտանիքում մեկը ուրիշ դասյակությամբ, թե մեկ էլ ուրիշ։ Միախմբված լինենք մենք երեխաների հետ։ Դիգի Մարինե երեխան աշխարհը ճանաչում է առաջինը իրենց ընտանիքում, այնուհետև երեխայի համար երկրորդ ավելի մեծ աշխարհը ընտանիքը մանկապարտեզն է եւ գախնիկ չէ, որ ինչ տեսնում է երեխան լավ թե վատ, օրինակը անպայման այդ մտնոլորտը, այդ խմբում ապրող երեխաները բնականաբար շնչում են այդ օդը։ Եթե վատ դեպք եք տեսել կամ լավ օրինակ եք տեսել, այ ինչպես եք կարողանում դա հարթել, որպեսզի երեխան հասկանա, որ այս սուրենը ճիշտ է, իսկ արտակը սխալ։ Երեխան, եթե ասենք նստել սիրուն, գեղեցիկ, ուղիղ, ինչպես պետքն է, աշակերտի նման, եթե մեկը շեղվում է, դիմացի երեխա արդեն զգում է, որ կողքի երեխան շեղվել է, սիրուն չի նստել, ճիշտ չի նստել, ձերք չի բարձրացել, տեղից է խոսել։ Եվ անպայման դուք լավ օրինակը օրինակը խորախուսում եք, այո, չենք ասում դու սխալ ես կամ ինչ որ այնպես վիրավորական չենք ընդունում, էլ երեխան ուված չկա։ Այլ շտկում ենք, ընկերական մոտիկան մենք դե տեսնում ես քո ընկեր ինչպես է նստել, արի դու էլ ես ձեր նստի, տեղից չխոսես, լսիր մեծին, գողքին ընկերոջդ լսիր։ Եվ իհարկե վերջին հարցս այսօր մանկապարտեզների հարցը ես համարում եմ թիվ 1 հարցերի հարցը։ Միանշանակ մարդիկ դժվարանում են երեխաներին մանկապարտեզ բերել, տարիքային իհարկե սա հանրապետության ղեկավարությունը շատ անելիքներ ունի այս հարցում, այնուամենայնիվ եղած մանկապարտեզների մեջ մենք ունենք շատ լավ մանկապարտեզներ, փորձել եք հանդիպումներ կատարել, այսինքն ձեր երեխաները այցել են մեկ այլ երեխաները չեն այցելել ճիշտ ասած, բայց եղել է տարիներ առաջ դաստիարակներն են շփվել դաստիարակների հետ, քաղաքում հա, մանկապարտեզում եւ ճիշտ այս չեմ եղել, բայց ավելի ստաժավորներ մասնակցել են այդ գործին։ Շուշիի համար երկու մանկապարտեզում ես եղա փոքրիկների հանգստի պահին, այդ իսկ պատճառով չկարողացա ձայնագրել նրանց գեղեցիկ կատարումները, որոնք պատրաստում են երեխաների միջազգային օրվա արդիվ։ Դուք ոսեցիք հաղորդում Շուշիի համար երկու մանկապարտեզից։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, օպերատոր Բյուրեգիկ Բաբայանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։